Bona vesprada a totes i tots i disculpeu el retard en començar la presentació del projecte. Gràcies a totes i tots també per vindre i no res, eh, vaig a començar presentant eh, la taula eh, als companys i la companya que tenim així asseguts i per què estan així. En primer lloc, bé, eh, jo sóc eh, Miquel Ramos i junta David Bou, som els eh, autors, som part de l'equip que ha fet eh, el projecte crimenesdeodio.info que explicarà David després més detalladament, però bàsicament és, eh, com, com li titulat, Memòria de 25 anys d'oblit. Ara, més endavant, explicarem en detall i aprofundirem una miqueta en el contingut del projecte. I passa a presentar, en primer lloc, a, Amparo Sánchez. Amparo és eh, la presidenta de la Plataforma contra la Islamofòbia, la plataforma a nivell estatal. Creiem que és molt important en els temps que corren que parlem de la islamofòbia. A la meva esquerra tinc a Guillem Agulló, pare de Guillem Agulló, company eh, de Burjassot, assassinat en l'any 93 per un grup de neonazis. A la seva esquerra està Esteban Ibarra, que és president del Moviment contra la Intolerància, entitat pionera en la denúncia dels crims i els delictes d'odi, i havia d'estar així, per descomptat, perquè sense ell tot això no hauria sigut possible. I sense més, jo voldria que començara Esteban ...explicando una miqueta que son els crims d'odi, que són els delictes d'odi, per a situar-vos una miqueta en eh, el mar conceptual on ens hem mogut a l'hora elaborar este, este proyecto... ...y que de alguna manera ...pero on van, a... on van en este sentit. Així que, Esteban. Gracias, buena tarde. Bueno, en primer lugar, para mí es una satisfacción presentar este proyecto. Eh, cuando mm, vinieron a verme. Eh, hay una base del proyecto que es el informe Rasen, para el que lo quiera conocer, que es un informe que empezamos a hacer hace 15 o 20 años. Y eh, yo le decía que era una tarea francamente difícil, porque no había datos. El primer problema es que no había datos. Y no me creían. Me acuerdo que eh, en la primera reunión, al ver las personas mm, que consideramos que habían sido víctimas de homicidio o asesinato, eh, me decían, especialmente Miquel, me decía, pero si es que no hay nombre. Digo, no, no, no hay nombre. Inmigrante que aparece en una acequia con un hachazo en la cabeza. Ni el nombre. Seguro que habéis leído y escuchado a Eduardo Galeano con esto de los que lo hacen consideran que eran vidas sin valor y no valían ni la bala con la que le mataban. Bueno, yo creo que no me creísteis, pero cuando os pusisteis eh, y daréis ahora los datos, habéis visto que eh, es una realidad, no ha habido un buen seguimiento de estos casos. Mi organización se creó a partir de un crimen de odio del asesinato de Lucrecia Pérez, que fue continuidad del asesinato de Sonia Palmer en el Parque de la Ciudadela en Barcelona. transsexual que la reventaron un grupo que además salía a los medios de comunicación jactándose de ello. El grupo se llamaba Vanguardia Nacional Revolucionaria. Había tres grupos neonazis a principios de los 90. Vanguardia Nacional Revolucionaria, Acción Radical aquí en Valencia. Eh, miembros de Acción Radical fueron los autores del asesinato de Guillén y en Madrid bases autónomas, que también cometieron mm, distintos asesinatos, entre ellos el asesinato de Lucrecia Pérez, gente muy joven, 18 años. En aquel momento, cuando empezamos a dar eh, la voz de alarma acerca de la ferocidad y el fanatismo de estos grupos neonazis, nadie nos hizo caso. Es más, el discurso era neutralizado con un discurso institucional oficial en los medios de comunicación que decía que esto eran tribus urbanas. Violencia juvenil. Claro, los chavales están en tribus, pueden ser rockeros, rockabilis, hippies, punkies, ¿Y qué tiene que ver eso con los neonazis? Decíamos nosotros. O violencia juvenil. ¿Por qué criminalizar a todos los jóvenes? Si son ellos, son ellos, pero no nos afectaba. Y cayeron muchos, y muchos con nombre y muchos sin nombre. Y empezamos a agrupar no solo los crímenes, asesinatos y homicidios, sino las agresiones, los delitos. Eh, el discurso oficial es un discurso que nos ha hecho mucho daño. La actitud de las instituciones, y lo tengo que decir porque soy notario de la realidad, son 25 años, nos han hecho mucho daño. No han apoyado. Han tardado mucho. Han empezado, efectivamente, empezado fundamentalmente en el 2014 ¿eh? y algunos un poquito antes. Pero ha tenido que ponerse encima de la mesa un acuerdo internacional, un acuerdo europeo acerca de los crímenes de odio. Es sencillo. ¿Qué es un crimen de odio? ¿Qué es un delito de odio? Pues es una infracción penal basada en la intolerancia hacia el diferente. Así empezó a definirlo la OSCE. Nos fuimos a Europa, nos fuimos al Consejo de Europa, a la ECRI, en el año 94, en el año 94-95. Lo tienen complicado, porque un servidor ha hecho todo el recorrido. Y aquí, mientras aquí se negaba, mientras que nos invitaban a reuniones internacionales con la policía alemana y la policía española decía, cuando le preguntaban, ¿cuántas agresiones hay ahí en España? Y decían, una, dos, nos miraban como diciendo, pero esto, eh, eh, digo, no, no, eso lo dice el Instituto de Estudios de la Policía. Nosotros, que somos una ONG pequeñita, que hacemos una cuenta así, palote, palote, palote, pues hablamos de miles. Hicimos, de hecho, un cálculo y hablamos de 4.000, de 4.000, una estimación. Luego el tiempo nos ha dado la razón, porque el Ministerio cuando pone en marcha el primer registro de delitos de odio, incidentes y delitos de odio, habla de 1.300, 1.285. Y luego la Unión Europea, la Agencia de Derechos Fundamentales, hace una encuesta en toda Europa y refleja que solo se denuncia el 10%. Por lo tanto, si multiplicamos por 9 la cifra oficial del Ministerio, pues sale una cifra bastante más elevada que la que nosotros planteábamos, con nuestra aritmética simplona. Pero pero muy empírica, muy praxiológica, muy a la praxis, muy a los hechos. Podían esconder la motivación, pero no podían esconder los hechos, porque iban matando a muchas personas, iban malhiriendo a muchas personas, iban haciendo daño a muchas personas. A unos por ser negros, a otros por ser inmigrante, a otros por tener otra religión, a otros por ser antifascista, a otros por ser antirracista, a otros por... Las agresiones eran múltiples y no ah, eh, simplemente eh, eh, con agresiones físicas, no, no, no, no. Había agresiones magmáticas a grandes colectivos, por ejemplo aquí en Valencia. Bueno, en 1997 se acuña por fin incluso el discurso de odio, el concepto discurso de odio. Es un discurso, como dice el Consejo de Europa, basado en la intolerancia, pero una intolerancia con una proyección claramente penal, criminal. Mm. El discurso de odio fue la primera batalla que ganamos. Y nosotros siempre decíamos, vamos a ver, la propaganda tiene gran importancia, porque la propaganda precede a la acción. El que no entienda esto no entiende nada. Primero se crea un clima, se crea un ambiente para luego salir en, grupos, como hacen, a atacar. Aquí en Valencia hemos tenido cantidad de ejemplos, pero cantidad de ejemplos. Y han atacado personas, han atacado a jóvenes, han atacado a inmigrantes, han atacado, pero han atacado también a librerías, han atacado por el hecho de hablar valenciano, catalán, por tener diversidad cultural. Los ataques han sido brutales, pero además incluso con artefactos explosivos, que lo hemos denunciado, lo hemos venido denunciando y ha habido, el correlato ha sido bastante impunidad. En el 2003 se acuña por primera vez el concepto crimen de odio, ya se llega a ese acuerdo y se llega en el marco de la OSCE, ya un conjunto de países, ya en el marco de la OSCE, se plantea utilizar esto no como un tipo penal, que nadie se equivoque, nunca lo hemos reivindicado como un tipo penal, lo hemos reivindicado como un concepto fenomenológico que puede, puede hacer confluir distintas miradas, desde, miradas jurídicas desde distintas tradiciones jurídicas y penales de cada país. No nos interesa. A mí ha habido a veces algún jurista que me ha dicho, pero ¿por qué no eh, planteáis que, si, haya un tipo de delitos de odio? No, no, no. El Código Penal tiene su, agravante en el 22, sus agravantes en el 22.4. Eh, ahora ha habido una reforma muy importante, el 510, que acerca eh, el tema y lo acota mucho más. También ha habido avances en el 14, como el Estatuto de la Víctima, que por primera vez reconoce a este tipo de víctimas. Se han creado las fiscalías de delitos de odio, que eso no existía antes, se empiezan a crear, hay una experiencia pionera en Barcelona en el 2009 y después se crean fiscalías de delitos de odio en todo, en todo el país y también una en el Supremo, hay 52. Salen los registros, yo recuerdo que los periodistas nos decían, pero, pero si estáis diciendo que el registro es insuficiente, no está bien hecho y tal, digo, sí, sí, sí, pero a la mayor se ha reconocido por primera vez el delito de odio. Se ha reconocido. Esa es la mayor. Con lo cual, el, el cambio, 24 años después, 24 años después, 24 años, se dice pronto, aparece el reconocimiento oficial. De ahí que nosotros empecemos, y ahora que se abre un nuevo ciclo político, a todos los partidos políticos les estamos pidiendo compromiso, pero mucho compromiso porque además tienen que solventar un problema que hemos heredado durante 25 años. Y las instituciones tienen responsabilidad, tienen muchísima responsabilidad. Y yo me parece muy bien todo lo que se ha hecho en materia de lucha contra el terrorismo, en materia de lucha contra la violencia de género, pero nuestras víctimas han estado muy abandonadas. Y por eso pedimos una ley integral de delitos de odio. Tienen al menos responsabilidad por no haber erradicado estos grupos. Estos grupos tenían que haber sido no solo ilegalizados, sino puestos a disposición judicial y sancionados. A veces se ha producido y otras veces no se ha producido. Por permitir cierto grado de impunidad, es que no es normal ¿eh? que se exhiban como se están exhibiendo en estos momentos, porque se siguen exhibiendo, y no haya actuaciones firmes desde las instituciones democráticas. A veces sí y a veces no. Podemos ilustrar con montones de ejemplos porque seguimos en vigilancia democrática, ¿eh? seguimos muy en vigilancia democrática. Y en tercer lugar, por abandonar a su suerte a la víctima. La víctima ha sido acompañada en el momento de la tragedia por los medios, mejor o peor. Pero luego la víctima ha sido machacada, a lo largo del tiempo. Ha habido represalias, ha habido insultos, ha, eh, habido em, infamias incluso en campos de fútbol. Ya lo explicarás, querido compañero. No tenemos por qué aguantar eso, esas apologías del asesinato. Yo tuve una maestra que fue Violeta Friedman, superviviente de Auschwitz, y ella vivió este arranque de lucha contra el nazismo. Y lo decía claramente, es que hay que entender Auschwitz para entender la actuación de esta gente. Y yo siempre digo, entender los crímenes de odio es entender Auschwitz. ¿Quién estaban en Auschwitz? Lo que consideraban los nazis que eran vidas sin valor. ¿A quién matan? Pues a personas sin hogar, a inmigrantes, a gente que ideológicamente son demócratas o antifascistas o antirracistas, a mm, eh, gente de distintas religiones. Ahora mismo tenemos una islamofobia y una islamofobia de género es tremenda por el hecho de llevar simplemente pañuelo. Todo eso, eso lo vivimos diariamente. Es que continuamente hay mensajes. ¿Y qué pedimos? Pedimos que las instituciones democráticas se impliquen en esta lucha, que son crímenes, los crímenes de odio que deshumanizan a la sociedad, que también le hacen daño a la sociedad, que trasladan un plus. Es que no simplemente te pego porque eres musulmana, sino a todas las mujeres musulmanas también las mando este mensaje, le mando un mensaje adherido. Te pego porque eres musulmana y... Y luego mandan un mensaje a la sociedad, porque la fracturan, porque la sociedad desconfía, una parte desconfía de la otra y la ponen en choque. Bueno, decía nuestros mayores conozcamos el árbol por sus frutos. Esto es lo que tienen los crímenes de odio. Y este es el proyecto. Por eso yo estoy muy contento con que una nueva generación de jóvenes dé un paso al frente y ponga esto encima de la mesa. Poner esto encima de la mesa es reivindicar, acometer esta realidad que es algo a que tenemos que enfrentarnos históricamente. En estos momentos se mata en Europa, se mata en Alemania, se mata en Grecia, se mata en muchos países porque hay una ola de xenofobia y hay una ola, hay un auténtico tsunami, ¿eh? donde solo, y no sabemos todo, donde solo en este último año se han producido más de 700 ataques a centros de refugiados. Y ellos, ahora con Internet, están en perfecta conexión. Se enteran ellos, nos enteramos nosotros, comparten mucho hay mucha tarea y esa ley tiene que amparar a las víctimas, tiene que prevenir, tiene que educar en, valores, tiene que formar a los operadores jurídicos, a las fuerzas de seguridad, a todo el mundo, tiene que preparar a la sociedad frente a este problema. Pero además, tiene que solventar agujeros que han quedado en el Código Penal. ¿eh? Nosotros no estamos del todo satisfechos con el Código Penal. Los sin hogar, como agravante, no están. El origen territorial, mataron a Héctor Zabaleta por ser vasco. Pedimos el agravante desde la acusación popular, nadie nos hizo caso. El aspecto, muchas veces han matado a gente por ser punky o por tener otro aspecto eh, estético ¿eh? o por identidades deportivas. En fin, hay muchos aspectos. Alguien podrá pensar que es que no, paramos de pedir. No, no, en Bélgica hay 17 características protegidas. O sea que trabajo hay. Por tanto, poner el mapa, poner la fuerza de la víctima encima de la mesa, ser conscientes de que nos hacen un daño y que es un daño irreparable, porque ellos ya no están, es lo más importante que se puede hacer en este momento para encarar el próximo ciclo político, donde yo espero que los partidos estén a la altura, los partidos democráticos estén a la altura y que eh, la lucha contra los crímenes de odio sea un salto cualitativo. Muchas gracias. Bé, eh, a mi i a David mos, mos toca explicar-vos de què va el projecte i com explicava abans, no podem explicar el projecte sense explicar la feina anterior que ha fet eh, Esteban i tot l'equip que n'hi ha darrere del moviment contra la intolerància, recollint com formiguetes sistemàticament qualsevol incident que passava arreu de l'Estat i plasmant-lo en un informe anual que posava a disposició de les institucions i que moltes vegades era mm, paper mullat, no, mm, no tenia més repercussió que la mera anècdota. Els periodistes només es fixaven en les xifres. Bé, doncs, eh, ja que parlem de xifres, nosaltres hem documentat 88 assassinats des de 1990 fins a 2015. Però estem convençudíssims de que n'hi ha molts més. Per què? Perquè nosaltres partim d'una llista que van elaborar ells, el Moviment contra la Intolerància, vam agafar una llista que havien molts casos sense nom, com ha dit Esteban, hi havia casos de, sobretot d'immigrants que no tenien nom i als quals els hem pogut posar nom en, al llarg de la investigació. I aquests casos, per qüestions de, de, de meroteca, ens han portat a tres casos i hem anat descobrint i hem ampliat aquesta llista encara més i tenim uns quants en quarantena y en stand-by esperant a confirmar les dades que ens falten per a incloure-los a la llista. I dic lo dels números perquè als periodistes moltes vegades ens agraden molt les xifres per a mm, explicar aquestes coses, no? pues 4.000 agressions o 88 morts. Quan te comences a currar este projecte cas per cas i comences a anar els 88 morts un per un i comences a llegir les històries i el que ha passat, dona igual que siguin 88, que que siguin 70, que que siguin 20, que que siguin 5, és igual. Són històries terribles. Nosaltres ho hem passat mal documentant això, perquè te n'adones de... Ixa manca a vegades d'empatia, de, de, de, d'humanitat en molts d'estos crims. I coses terribles, a més, de, mm, en molts casos és gent molt jove la que, la que, la que comet aquests crims. Casos com una persona sense sostre que dos xavals, per a divertir-se, el conviden a bufar, a, el conviden a veure i l'apunyalen 110 vegades per a divertir-se i el maten. Casos terribles. No vaig a relatar uno per uno perquè són molt desagradables i la veritat és que eh, és, ha sigut una feina que, a banda de la satisfacció quan acabes de poder mostrar-ho a la llum, és dur enfrontar-se i navegar en les hemeroteques i documentar-te i veure com moltes vegades apareix en la premsa el succés, però no saps com acaba. A vegades veus que hi ha una detenció, però els mitjans de comunicació no segueixen la notícia i no t'enteres si això arriba al judici, o inclús <laughs> arribes a judici i no saps si n'hi ha sentència o no n'hi ha sentència. És a dir, això també, nosaltres com a periodistes, i també eh, és una reflexió que llancem al gremi, és dir, bueno, en aquests casos pues, volem saber també com han acabat i volem saber quin recorregut han tingut. Moltes vegades tampoc és una cosa dels periodistes, moltes vegades és la pròpia eh, eh, judicatura o els cossos de seguretat de l'Estat que tampoc informen. Molt poques vegades se registren els eh, indicis que porten a pensar que estem davant d'un crim d'odi. Inclús havent indicis aportats inclús per la policia, els jutges i els fiscals no els tenen en compte. Quan a una persona la maten i li diuen maricón de mierda, negro de mierda, això és un eh, indici evident de que estem davant d'un crim d'odi. Doncs les, les sentències ni tan sols ho recullen i ni tan sols s'aplica l'agreujant. Com pot ser que eh, eh, eh, l'assassinat de Guillem, que el mataren per ser eh, antifeixista i per ser independentista, se parlara de violència juvenil i tribus urbanes? Anem a veure. Encara estem així, I va passar també com lo de Carlos Palomino, el jove antifeixista madrileny que van matar i encara parlaven de violència juvenil. Un xiquet de 16 anys. Eh, te n'adones de les carències eh, en tots els aspectes, no? Eh, en els eh, mitjans de comunicació, a nivell institucional, a nivell policial. La policia no està formada, no té un protocol, no sap de vegades, o vull, vull pensar que no sap eh, registrar o ningú li ha ensenyat a que busque tots els indicis. Per exemple, Eh, el que deia Esteban de les dades, el Regne Unit des de fa molts anys recull les dades de crims d'odi, de delictes d'odi, i mentre Espanya crec que ha notificat 1.000, eh, fa un any, el Regne Unit ha reconegut 50.000. Què vol dir? Que els anglesos són més propensos... No, no, és que allí tenen uns protocols molt eficients, les policies estan molt formades i no se escapa una. I és la pròpia policia la que dona les dades, perquè vol que la societat siga conscient de que n'hi ha un problema. Si tot això s'oculta, eh, no soluciona el problema, tot el contrari. Es crea més impunitat, es creen espais de, de confort per a la gent que fomenta aquestes eh, actuacions. També dir que mm, els crims d'odi és el final del recorregut. Com bé ha dit Esteban, tot comença en el prejudici i ningú naix amb prejudicis. El prejudici s'aprèn. Algú t'ha dit que els immigrants molesten o algú t'ha dit que els musulmans són perillosos. O algú t'ha dit que eh, bé, podríem estar així en tots els col·lectius. Això s'aprèn i n'hi ha gent que es dedica sistemàticament a inculcar i se menyspreu cap a determinats col·lectius, organitzacions legals. I se dediquen constantment a fracturar la convivència, fracturar la Sí, la democràcia, bàsicament, els fonaments de la democràcia enfrontant col·lectius, marcant un nosaltres i ells, i això al final, quan arriba a un punt eh, de fanatisme, es produeixen casos com els delictes d'odi o més portats a l'extrem, gent que és capaç de matar a algú perquè és homosexual, gent que és capaç de matar a algú perquè és musulmà o perquè és jueu o perquè és eh, d'esquerres. I bé, nosaltres hem notificat la realitat, no s'estem inventant res, no estem suposant res, ho hem vist, teniu els casos així i estan totes les històries documentades. Nosaltres el que s'hem dedicat a fer, bàsicament, és agafar la llista que va elaborar el Moviment contra la Intolerància, cas per cas, anar a totes les hemeroteques que estaven al nostre abast i tractar de buscar tot el que trobàvem sobre aquests casos. I amb això el que deia abans, dona igual que siguin 88. És terrible el que te trobes tractant de voler saber més. Inclús jo he trucat, nosaltres en la, durant la investigació trucàvem els propis periodistes que havien redactat la notícia. Tot se perd en el succés, és una anècdota més en la pàgina de successos. No n'hi ha un problema reconegut de que n'hi ha com la violència masclista, que és terrible i que s'ha de mm, mm, aturar esta massacre diària que n'hi ha de dones assassinades, este masclisme que per fi sembla que la societat està ja reivindicant que això no pot continuar així. Però és que això tampoc pot continuar. És que no podem deixar a cap col·lectiu desemparat. I són col·lectius molt vulnerables, els, les persones sense sostre. Són, crec, el segon col·lectiu més afectat per els eh, delictes d'odi, pels crims d'odi. El segon col·lectiu n'hi ha nombrosos assassinats de gent sense sostre. No sé si recordeu el cas de Rosario Endrinal, una dona que vivia en un caixer automàtic en Barcelona, i dos xiquets, adolescents, entraren i li tiraren gasolina i la van cremar viva, per divertir-se. Està gravat en vídeo de les càmeres del tal i va ser un escàndol en els mitjans de comunicació i tal. Però ahir n'hi havia una càmera i aquesta càmera va gravar això i arribar als mitjans de comunicació. I els que no arriben. Nosaltres vam trobar uns casos de... En un mes hi havia algú que se dedicava a perseguir el sense sostre per les rodalies de Sevilla hem trobat tres casos de sense sostres assassinats amb una destral. No sabem res més, sabem el succés, no sabem res més. Està la notícia ahir i no tenim més informació. Per això, eh, l'objectiu d'esta pàgina també i d'aquest projecte és que tot aquell que tinga informació sobre qualsevol d'aquests casos o d'altres casos que no estan registrats, per favor, que ho faci arribar i que entre totes i tots anem ampliant i anem posant sobre la taula això que considerem nosaltres que la societat ha de saber. No podem ocultar això, no podem mirar cap a un altre costat mentre s'està passant això a casa nostra, al País Valencià, n'hi ha uns quants casos. Ara després David s'endinsarà en la pàgina i, i veureu alguns dels casos. Eh... Això ens porta també a, a la reflexió, com deia abans, no? de que els prejudicis s'aprenen. No? Necessitem la complicitat de totes i tots, és a dir, qualsevol pot ser víctima d'un crim d'odi, no ens equivoquem. Jo, per ser blanc, i, i, i valencià no me lliure, tampoc, ni jo ni qualsevol de vosaltres. Alguna cosa tindreu que per qualsevol cosa podeu ser víctima. Hi ha entre les víctimes des d'un estudiant de dret que se creua amb una pandilla de neonazis i no agatxa la cara i el van matar, fins a eh, un policia nacional que mata a una persona que casualment era, era espanyola però se pensava que era un immigrant i el mata a palos. És a dir, qualsevol pot ser un agressor i qualsevol pot ser una víctima. No ens equivoquem. No només tampoc és, vull parlar de que només siguen els grups neonazis o els grups feixistes els que provoquen això, també els prejudicis estan molt estesos. I estic convençudíssim de que en els vostres cercles els prejudicis els heu vist. I és així, i hem de lluitar contra ell, perquè això és la llavoreta, que sembla innocent, però no és tan innocent quan te dones compte del que n'hi ha. I és ahí on hi ha que atacar, i és ahí on necessitem la complicitat de totes i tots sobretot els que tenen algun tipus de poder per a incidir en l'educació, en eh, la política, en la societat. I aquesta eina el que tracta és de eh, convidar a totes i tots a la reflexió, a veure cadascú que pot fer des del seu àmbit, a no mirar cap a un altre costat i, i veure que, que darrere de cada número n'hi ha una història i que qualsevol de nosaltres pues, també pot formar part d'esta trista llista i esperem que no n'hi hagi ni una més que afegir a partir d'ara i, i res més. I moltes gràcies. Bé, eh, se'm sent? Sí. Bé, bona tarda a tothom. És un plaer <clears throat> estar Eh, jo volia començar fent un breu repàs pel, pel que és la, la web, eh, d'una forma molt senzilla. A nosaltres el que, el que ens interessava des d'un primer moment no, eh, pensem que, que un problema no, no es percep com a tal fins al, punt, fins al moment en què no es visibilitza. No? Aleshores, per nosaltres era molt important, des, de, des del primer moment, eh, crear un, una eina, una base de dades que més enllà de, de contenir, com, com ho feia l'informe Raxen, eh, tots els noms i tota, tota la llista de persones de persones assassinades en aquests, 25, en aquests darrers 25 anys per crims d'odi pogués mostrar d'una manera didàctica no? sobre un mapa on, sabien on havien ocorregut aquests crims. No? Eh, al País Valencià, si no m'equivoco, hi ha un total de 14 crims, hem registrat un total de 14 crims els últims 25 anys. Eh, dintre del mapa podreu veure eh, que hem intentat fins, a, fins al punt de, de buscar l'adreça exacta on, on van passar els fets, no? Eh, d'alguna manera per dignificar. Jo vinc de Barcelona, que és una ciutat on hem tingut la, la sort de, de últimament poder retre homenatge a la transexual Sònia, que va ser una de les primeres és una de les primeres persones que està, que està en aquesta llista. No? La transexual Sònia ara mateix té el parc de la Ciutadella de Barcelona, que és el lloc on la van assassinar eh, una glorieta que porta el seu nom. No? Per nosaltres això és una manera de reivindicar la memòria dels espais i la memòria d'aquestes persones. Aleshores, també hem intentat acotar eh, els, els llocs on van passar els fets perquè, perquè la gent ho recordi, perquè pensem que és, que és la, la millor manera de dignificar la memòria no? i, de, i d'alhora fer pedagogia perquè no es tornin a repetir aquests casos. No? Eh, dit això, cada, cada punt al mapa està geolocalitzat a eh, cada assassinat, hi ha una petita fitxa i aquesta petita fitxa conté la informació, la informació bàsica, no? el nom, de, el nom de, de la persona en qüestió, aquest per exemple no té nom, eh, el, la data del crim, la ciutat i una petita descripció no? i la tipologia, la tipologia de, de, de l'assassinat, no? el, motiu, el motiu de l'assassinat. Si, si entrem dintre de la fitxa, quan l'ordinador vulgui, sí, sí, està sí. Eh, trobareu que hi ha una fitxa ampliada on hi ha una descripció completa i a la dreta, al requadre de la dreta, veureu que hem intentat fer un, fer un recorregut de, a nivell judicial que més, en, més endavant explicaré amb què, amb què ha resultat, no? si, va, si, es va, si, si va haver judici, si va haver sentència i a quants, a quants anys o quina condemna van, van rebre les persones agressores. No? Eh, independentment d'això, eh, hi ha una altra pestanya al costat de la fitxa que es diu Fuentes, Fons, a dalt, efectivament, que és on hem recollit tots els, tots els retalls de premsa, tota la, tota les amarot, tot, tots els retalls d'hemeroteca i fins i tot hi ha alguns casos que estan documentats en vídeos eh, per d'alguna manera mostrar tot com es va parlar i de què es va parlar. No? Això, òbviament, no vol dir que nosaltres estiguem d'acord amb com s'explica la notícia o com és la notícia. Hi ha, molts mitjans, o sigui, hi ha moltes fonts, hi ha molts, hi ha molts documents que, que que no ens sentim representats perquè creiem precisament que, que des del periodisme també moltes vegades s'ha fet un, un flac favor a, a aquests casos utilitzant, utilitzant un llenguatge, com han comentat els meus companys, que no, que no feia res més que estigmatitzar les víctimes. No? Aleshores, eh, dit això, mhm. voldria passar comentar una mica les dades, no? abans d'això comentar una mica les conclusions a les que nosaltres hem arribat després de fer, de fer aquest treball. No? Eh, com han comentat abans l'Esteban i el Miquel, el Miquel amb més èmfasi, eh, els mitjans de comunicació, un, un, dels, un dels problemes amb el que ens hem trobat és que nosaltres no hem, no hem pogut accedir a bases judicials ni a bases policials a l'hora de fer aquest treball. És a dir, nosaltres ens hem basat eh, bàsicament només amb les hemeroteques dels mitjans de comunicació. Això també és volgut, m'explico, eh, d'alguna manera això evidencia que no hi ha un registre oficial a l'estat espanyol sobre aquests crims, i que d'alguna manera el que nosaltres venim denunciant eh, des de que vam presentar aquest treball el dia 1 de desembre és que nosaltres sentim que hem fet allò que l'Estat hauria d'haver fet. És a dir, durant tots aquests anys, per nosaltres la paraula que millor defineix el paper de la judicatura i de les forces i cossos de seguretat de l'Estat i de la classe política és indolència. Indolència cap a aquests crims, indolència cap a les cap a abordar aquest, aquest assumpte amb, amb la magnitud que nosaltres pensem que té. No? Aleshores, nosaltres d'alguna manera hem fet aquest treball, com, com es deia com es deia a les places des del 2011, no? el que no faci les institucions ho farà la ciutadania, per tant nosaltres hem intentat d'aquesta manera arribar fins on hem pogut. No? Amb això vull dir que, com ha comentat en Miquel, aquesta és una llista incompleta. Incompleta no vol dir que sigui inacabada, nosaltres l'hem acabat, hem arribat fins allà on hem pogut. Què passa? Que hi ha molts camps i molts crims que no estan, que no estan resolts i que no hem pogut completar perquè no hem pogut accedir a tota aquesta informació. No? Aleshores, per això eh, un, un dels nostres objectius és que amb la difusió d'aquest projecte eh, la gent pugui conèixer, que pugui conèixer, es pugui sensibilitzar, pugui veure l'abast d'aquest problema, però alhora pugui aportar informació i pugui, i pugui anar-se completant la llista de, de tal manera que, que al final acabi representant una, una mostra de la realitat el més, el més adient possible. No? Eh, dit això, el, el treball el que mostra és només els assassinats. Per algun, al principi, en algun moment, il·lusos, nosaltres ens vam plantejar fer, fer una, una, una llista de totes les agressions o de tots els, els delictes d'odi que havia hagut a l'Estat els últims 25 anys. Òbviament, a l'Esteban, en 5 minuts, ens va treure la idea del cap perquè era quelcom que era inabastable per nosaltres. Per tant, vam decidir només fer-ho sobre les, les, els crims que havien acabat amb, amb resultat de mort. No? Eh, això no és més que la punta de l'iceberg per nosaltres. Vull dir, aquestes persones eh, surten al mapa perquè ja no hi són entre nosaltres, però hi ha molta gent que després d'haver patit determinades agressions, me'n recordo del cas de l'Astroica, al costat de, de casa nostra, de casa meva, eh, quan un grup de neonazis davant d'una sala de concerts van, van, van destrossar-li la vida a un noi que a hores d'ara no ha pogut tornar a ser qui era. Aleshores, ell no surt a, al mapa, per exemple, però, però li va anar ben poc. No? Aleshores, per nosaltres això és la punta de com deia, i, i eh, d'alguna manera no volem que quedi amb una xifra, no? de vegades nosaltres som periodistes i també sabem de què va, i, i a vegades ens quedem amb la xifra, 88 casos, però 88 casos d'aquí, com ha dit el Miquel abans, d'aquí un mes probablement ja seran més, perquè des de l'1 de desembre ja ens han arribat 4 o 5 possibles nous casos que tenim embargats de moment esperant a verificar-los per, per afegir-los a la llista. No? Eh, de la mateixa manera, estem, estem valorant incloure suïcidis. Fa unes setmanes, eh, com sabreu, a Barcelona un, un menor d'edat transexual, l'Alan, es va treure la vida perquè no podia aguantar més el bullying que patia, que patia a l'escola per part de, dels seus companys i companyes. No? Eh, estem valorant d'incloure aquests, aquests crims perquè tot i que no hagin sigut assassinats directes, pensem que un suïcidi, en un cas com el de l'Alan, és una, una inducció directa a l'assassinat, per tant, eh, hauria d'aparèixer al mapa. No? Dit això, eh, passaria a comentar una mica les dades. Eh, Bueno, com veureu, això és un, una gràfica molt, molt simple no? de tots els casos que hem, que hem recollit. El Miquel ha comentat que són 88, 88 víctimes, són 86 casos perquè dos, dos dels casos són crims dobles. Eh, veiem, hem vist una mica com entre l'any 1995 i l'any 2005 eh, va haver-hi un augment exponencial de tots aquests crims i de totes aquestes agressions eh, però també veiem com, com els darrers anys el creixement es, es manté sostingut, vull dir, no és, no és ni molt menys un problema que s'estigui que s'estigui frenant. No? Eh, a destacar que, òbviament, també per, un, per una qüestió de, de població, no? les zones urbanes, Madrid, Barcelona, València, el Triangle Ultra, que s'ha parlat moltes vegades a l'estat espanyol, són les zones on, on, on es recullen més, més casos. Eh, això eh, en certa manera és pel comentar pel, pel factor poblacional, però també per una qüestió de, de, de, de, in, o sigui, de inserció de, del lloc que ocupen el, els grups ultres i, i, i les pandilles amb, amb aquesta ciutat, no? amb aquestes ciutats. Dit això... Sí. Dit això, volíem comentar quan, quan vulgui, però jo vaig parlant, eh, la tipologia dels casos. No? Eh, el, els casos que, més, que, hem, que hem recollit on, on, on hi ha més morts són els casos per racisme i per xenofòbia, però que és algo de que des de, en certa manera podria semblar evident o, o ens podríem esperar des del, des del primer moment, però el segon, el segon, la segona tipologia que recull més casos, com ha comentat abans el Miquel, és la, la porofòbia, no? que és eh, l'odi contra les persones sense llar. Per nosaltres, i ens aturem sempre en aquest punt, perquè per nosaltres és important destacar que mm, que aquest precisament és un dels col·lectius més vulnerables i un dels col·lectius que més ens preocupa a nosaltres, mate a nosaltres eh, perquè normalment són la gent que té un vincle social o un vincle familiar i amb el seu, i amb el seu entorn més deteriorat. Per tant, molta d'aquesta gent, eh, una vegada assassinada, ningú va reclamar el seu cos, ningú eh, es va personar en, en, cap, en cap procés judicial per intentar esclarir el crim i per això molts d'aquests casos trobareu que estan encara sense nom, tot i que n'hem pogut posar uns quants, molts d'aquests casos encara estan sense nom i, i, algun, i alguns d'ells, eh, per no dir la majoria, no, no s'ha arribat mai a esclarir. No va haver-hi judici, no va haver-hi absolutament res i van quedar arxivats i els assassins segueixen impunes. Eh, a banda d'això... No surts, Miquel? No pareix. Bueno, a banda d'això, eh, volia comentar un tema que nosaltres també és destacable a moda de conclusió, que és el tema de l'edat, ja s'ha dit abans. Eh, ha sigut molt complicat, de fet no hem pogut eh, fer una estadística d'un perfil clar dels agressors perquè hi ha molts casos en què els agressors, les persones imputades o les responsables són múltiples i en diferents, i en diferents nivells d'implicació, Tanmateix, hem constatat que la majoria d'agressors, la, majoria, la majoria de butxins d'aquests crims són persones que tenen entre 16 i 21 anys. Això per nosaltres significa dues coses. La primera d'elles és que, tot i que hi hagi un perfil clar per banda dels agressors, hi ha molts, la majoria d'aquests casos, que, que estan perpetrats per persones d'ideologia d'extrema dreta, per ultras, skinheads, neonazis, però n'hi ha molts d'altres que no ho són. Hi ha, casos, hi ha un cas, per exemple, d'uns eh, d'una família d'ètnia gitana que assassinen a un noi senegalès que casualment acaba sent, acaben sent absolt pel tribunal de, de greujant d'odi racista perquè segons el jutge, cito literalment, són gitanos i els gitanos no poden ser racistes, aquest és el nivell que hi ha actualment a la judicatura. Amb aquest aspecte, eh, hi ha casos d'uns joves colombians que maten a un jove magrebí. És a dir, amb el que volem dir amb això és que el perfil d'un agressor, el perfil d'una persona que, fa un, un, que comet un delicte d'odi o un crim d'odi, no està només eh, enquadrat dintre d'un perfil eh, d'una persona d'ideologia d'extrema dreta o neonazi, sinó que va molt més enllà. Aquesta reflexió eh, la faig perquè considerem que és una evidència que si, entre, que si la majoria dels agressors tenen entre 16 i 21 anys estem parlant d'un problema social que va molt més enllà d'una ideologia. Estem parlant d'un problema social que rau en l'educació. No? I ens fem una pregunta, i la pregunta és la següent. Amb quina, en quina societat, amb quins valors eh, de convivència i de respecte a la diversitat estem creant els nostres joves. No? Pensem que és un problema que el primer mur dic de contenció no? i la primera barricada està amb l'educació i està amb els valors que estem transmetent als, als nostres joves i és així on podrem començar a canviar-ho. No? Eh, recupero, recuperem aquesta gràfica. Aquesta gràfica eh, mostra els 86 casos que hem recollit. Eh, dels 86 casos veureu que n'hi han 42. Miquel, és que no veig bé els números, sempre em lio. D'aquests casos veureu que n'hi ha 42, em sembla, dels 86 tan sols 42 van, ser, van tenir condemna i de les, de les, dels 42 que van tenir condemna, eh, bona part van ser per assassinat, una altra part important van ser per homicidi i tres d'ells van ser per altres, rinyato tumultuària, lesiones... Bueno. Eh, pocs d'ells van ser absolts, els altres arxivats i hi ha un bon nombre, 46, que són desconeguts. Eh, D'aquests desconeguts no vol dir que sí, o sigui que no, desconeguts nosaltres hem, hem, hem posat dintre la categoria de desconeguts aquells casos o bé que sabem que no van tenir, eh, o sigui, que van, que van quedar d'alguna manera arxivats o que no es va arribar al final del recorregut judicial, però que no ho podem constatar perquè, per aquesta manca d'informació la que, que hem patit. I, mm, i altres que directament no tenim cap informació. No? La majoria de mitjans de comunicació inclouen aquestes notícies amb l'apartat de successos, potser fan una notícia el dia que es troba un cadàver o el dia que es produeix el crim, potser fan una notícia el dia que es deté els presumptes agressors, però en la majoria dels casos eh, aquesta tasca periodística de seguiment, que nosaltres entenem que hauria de ser de seguiment, eh, acaba, acaba acaba desapareixent i no es torna a saber res més sobre les persones detingudes, sobre si s'ha obert un procediment judicial, sobre si han estat condemnades o, o, o no. I, I res més. Eh, dit això, em sembla que li passem la paraula al Guillem, que és dels que més ens pot, ens pot parlar de, de tot això. Gràcies. Bueno, bona vesprada a totes i a tots. A mi quan Miquel me diu pots vindre, jo acostumo a anar perquè sempre hi ha alguna important que contar. Miquel i Esteban Ibarra són els que més saben de... Sobretot Esteban Ibarra sap més de crims d'odi que ningú de nosaltres. Però com que eh, jo personalment sóc víctima d'un d'un crimen d'odi i ho ha patit, pues vinc a, vinc a contar-ho. Són molts actes els que han fet eh, recordant a Guillem. Possiblement recordaria a gent que ja havia estat altres eh, vegades en els, en els llocs que han parlat de Guillem, vestivent cares noves. Eh? per tant, hi ha interès encara en saber què passa en Guillem. No? Pues, Guillem era un jove que, que me'n recorde molt bé, que m'acompanyà a mi a la manifestació que es va fer a València sobre l'assassinat de Lucrecia Pérez, perfectament, era molt jovenet, ja començava a acompanyar-me a, a les manifestacions que fem, eh, la gent que, que venien d'una cultura molt concreta de, de defensa de, dels drets, de les cultures, de, de la igualtat, de la solidaritat, de l'internacionalisme, de la lluita contra el feixisme, el racisme, la intolerància. Això va dependre de jovenet, com aquests jovens que tenim ara, aquestes generacions que també són uns lluitadors de primera línia. I, bueno, ho patirem fins a fa quatre dies que la sentència de, de, de la Panzer els absol i, i no es condena a aquells que continuen organitzats i continuen mal, malversant la figura i la memòria de Guillem, amenaçant eh, en pintades a la família. Fijeu-se fins quin punt arriba el, eh, la qüestió del, de, del terror que vivim que la meva dona quan venia cap si em diu no vaig per on hi ha poca gent, a, procurar anar on hi ha gent perquè encara se té una miqueta de por a l'hora de, de, de conviure en normalitat una situació eh, de dolor profunda que volem viure. Um, jo, quan, quan parlem d'aquestes coses, no, no mos agradaria que mos tinguereu llàstima ni, ni que eh, mos vereu com a com a víctimes mm, sense, sense, sense solució a, a un procés que inevitablement ha d'anar avançant cap a normalitzar les, les, la situació de convivència en el diferent. Perquè el que li passava al meu fill li podia haver passat a qualsevol, a qualsevol xic d'aquella època. Mm? Però clar, eh, passava en el 93 que no estàvem molt acostumats a, a conviure amb aquella bèstia negra que ressorgia amb força i, i malgrat que nosaltres venim de la lluita antifranquista i antifeixista i, i, i que van lluitar per les llibertats i la democràcia, mos apareix en el 93, que és quan mos passa a nosaltres eh, una bèstia negra que estava organitzada i mos, ha, mos, mos pega un susto de mort i mos, mos arrebata un fill que era immensament eh, estimat. Bé, jo mm, no, no me vull allargar molt. La història de Guillem la coneix ja moltíssima gent, sabem el que s'ha patit, el que ha parlat mal de Guillem. Eh, en aquella època ja, ja diuen que Guillem li passa el que li passa perquè s'ho mereixia per la seva manera de pensar i la seva manera d'actuar. Era un jove compromès, ja dic, com, com, com qualsevol d'aquella època i, i qualsevol d'aquesta època també, que ja estan compromesos en, en les llibertats, en la tolerància i en la convivència. <clears throat> ah, eh, fins i tot jo rastrejant mm, coses que encara, encara, encara Eh, parlen de Guillem per internet. Mm, L'altre dia vaig veure un, un Twitter de David Segarra, que és un estimat amic, que li contestava a Pilar Rahola. <clears throat> I fins així arriba la contradicció, no? perquè Guillem va ser mort per uns nazis. No? I i Pilar Rahola se lamenta del, de l'absolució d'estos nazis com a única defensora de, dels drets dels, dels antifeixistes. I el David Segarra li diu ni me'l toques ni me'l taques. Mm? Vol dir, <laughs> jo que reconec la, la lluita del poble xueu per la seva dignitat, la seva llibertat i, i reconec el que van patir Eh, en el genocidi <coughs> que vàrem patir, també mm, reconec que no se pot utilitzar la mateixa violència en aquell que no pense com tu, en un poble que viu al costat, que són els palestins. I, <coughs> i això és la diferència. Vull dir, mm, no som monolítics a l'hora de pensar que només hi ha un poble que pensa d'una exclusiva manera i que són els garants de les llibertats. No? Hi ha mil maneres d'entendre el món i d'entendre la vida i sols n'hi ha que respetar-nos. Respetar el que n'hi ha moltes maneres d'entendre com, com s'entén el món i, i deixar viure i no, i, no, i no condenar ningú a la mort per ser diferent. bueno, mm, jo vull acabar. Eh? Vull que acabar, vos estima molt, mm, tornarem a veure-nos i ja han passat 23 anys i la família en cau patits i que desitge que això no torni a passar, que el, tindre tanta espenta per a continuar lluitant eh, recordant la memòria de Guillem espera que no torni a ocorrir mai més. Així que moltes gràcies per haver vingut. Thank you. vez vesprada. Pues a ver, después de todo esto tan fuerte, ¿cómo comienzo? Porque hasta ahora hemos estado viendo el crimen de odio llevado a su máxima expresión, que es el asesinato. Hemos estado viendo víctimas mortales de delitos de odio, pero hay otras víctimas que no mueren y también son víctimas de delitos de odio. Según los informes policiales, y reconocidos por el Ministerio del Interior. Hoy por hoy en España el 40% de los delitos de odio que se han cometido en el 2015 tienen carácter islamófobo. Eso quiere decir que los musulmanes hemos pasado a ocupar el primer puesto en esa lista de víctimas de, delitos de odio. No, no gusta, queda frío hablar de números, pero a veces es un poco inevitable. Nosotros recogemos casos que nos llegan a nosotros, a la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia, todos los años, casos concretos. El año, pasado recogimos solamente, bueno, solamente, <laughs> recogimos un total de 49. Este año todavía no hemos terminado el informe, pero llevamos ya más de 210 Em, creo que es alarmante, porque una regla de tres sencilla, vamos, nos está dando un nivel superior a un incremento superior a un 400% con respecto al año pasado. Que puede ser que a lo mejor hemos crecido la plataforma un poco, que tenemos más herramientas, que a lo mejor nos hemos enterado un poco más, puede. Pero eso puede suponer a lo mejor un 10% o un 20%, no un 400%. Ha habido un grandísimo incremento. Y como muy bien decía Esteban, aquí la tragedia y el problema son las víctimas. Están desamparadas, están desangeladas. Por eso llevamos ya más de dos años reivindicando la ley integral contra delitos de odio. No puede ser que hace unos días me llamaran de Torres de la Alameda porque una anciana de 72 años y su nieta de 7 había sido brutalmente agredida mientras paseaban por los jardines del pueblo. Un hombre soltó a los perros que llevaba con él, achuchó a los perros contra ellas y después a la anciana la, golpeó, primero con las correas de los perros, después a puñetazos y después la tiró contra el suelo y se golpeó con la cabeza. Esa niña de siete años todavía está ahora en tratamiento psicológico, no puede dormir por las noches, está en shock. Estamos hablando de una anciana de 72 años y una niña de 7, por un hombre hecho y derecho. Bueno, hombre, no sé cómo llamarle, no sé cómo calificarle. Bueno, no sabían quién era el agresor. Eso ocurrió el 17 de diciembre. El 20 de diciembre, en las elecciones, la, hija de la anciana, que a su vez es madre de la niña, porque es abuela y nieta, cuando van a votar, la niña ve allí, le entra un pánico y reconoce al agresor. El 20 de diciembre le entra un pánico horroroso. El agresor se muestra chulo, agresivo, despectivo y, vuelve a amenazar a la niña y va cara a la madre y cara a la niña. Y lo, lo más triste es que a veces la sociedad no sabemos reaccionar o sea, no podemos quedarnos indiferentes. Ellas se sienten solas, desprotegidas. Me llama casi todos los días esta mujer llorando, porque aparte de que tú la asesores, le mandes un abogado y tal, ella necesita también un arropamiento humano. ¿Por qué no se dispararon los protocolos del menor? Había una niña menor involucrada. ¿Por qué no ha llegado el informe médico al al médico forense. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fallamos? Estamos fallando mucho, muchísimo. Y sobre todo, lo, lo, vuelvo a decir, se sienten muy solas. No sé, yo no tengo una varita mágica, pero quizá en los municipios, que son los más próximos a, las víctimas, debería haber algunos protocolos, algún sistema, por lo menos para amparar, porque las ONGs también estamos limitadas, tampoco podemos cubrir todo el territorio nacional, porque eso pasa en Madrid o en Valencia o en Barcelona, pues tienes a quien, pero en Torres de Alameda, ¿a quién tenemos en Torres de Alameda para, que vaya un poco a, a a dar cariño a esta gente que se siente tan desprotegida? La anciana de 72 años no habla bien español es de origen marroquí, pero la hija ya nació, ya, ya es nacionalizada y la nieta ya nació aquí. Es decir, estamos hablando de dos ciudadanas españolas, independientemente de que eso tampoco debería contar mucho, pero bueno, que están siendo brutalmente agredidas y que encima se sienten indefensas. Y que encima tienen que soportar comentarios como de, bueno, es que sois unos quejicas o qué hacéis aquí o tal. Esta persona, al mismo tiempo que las apalizaba, les decía es de mierda, os voy a, matar, ¿qué hacéis aquí? Iros a vuestro, a vuestro país. A mí también me lo dicen, quiero decir que les da igual dónde hayas nacido. El momento que eres musulmana ya has nacido en otro país. Por favor, no podemos permitir tampoco que los medios de comunicación traten esto con tanta frivolidad. Me llamaron de una televisión a un programa y me dicen, ¿pero qué es la islamofobia? ¿Pero qué, de qué estáis hablando? Eso no existe. Dame casos concretos, dame casos concretos. Digo, pues mire usted, han intentado incendiar una mezquita en Burgos, ha habido un caso de tal, han habido pintadas en la mezquita. Pintadas, pintadas, es que os quejáis de todo. Es normal que haya pintadas. En España hay pintadas por fútbol, por no sé qué. Una gente agrede a la otra y se insulta. Y yo me quedé, pero por favor, eso es normal, ¿cómo se puede frivolizar de esa manera? Pues mire, peor me lo pone. Si eso es normal, debería dejar de serlo, porque agredir a alguien, insultarle porque es otro equipo de fútbol, o porque tiene otra ideología, o porque habla otra lengua, eso es un delito de odio y no podemos permitir más delitos de odio. Así que, por favor, a favor de las víctimas de los delitos de odio, queremos una ley integral contra los delitos de odio. Muchísimas gracias por vuestra atención. anem a deixar uns minutets per si voleu preguntar alguna cosa sobre el projecte o sobre qualsevol de les coses que s'hagin parlat en, en la taula, així que vos dono la paraula a vosaltres. Ha fet alguna per a vincular-les tant en els mitjans de comunicació valencians, en, eh, diguem, en la societat valenciana i en el propi govern valencià, tant la ciutat com de la Generalitat? Home, eh, nosaltres hem convidat a tots els mitjans de comunicació possibles, hem convidat a les institucions valencianes, hem de dir que hem tingut bona acollida, que saben perfectament de lo que estem parlant, al País Valencià saben perfectament que tenim la llibreria més atacada d'Europa, que és 3 i 4, d'Europa. Saben el que és la impunitat, perquè estem cansats de, queix, de queixar-nos davant de el govern valencià, el govern espanyol i el govern i, i a la comunitat europea de les agressions que patim i que venim patint els valencians i les valencianes per mil motius i que mai passa res en aquest país, i l'últim cas és el més flagrant, com el de Panzer, i jo crec que en les institucions avui dia sí que n'hi ha aquesta sensibilitat que veníem no tant en falta des de fa molt de temps, i els periodistes cada vegada s'enteren més. Jo pense que així eh, eh este home és un pesat i cada dos per tres està així donant la vara, però gràcies a això, quan parlem de delictes d'odi, ja, li, ja son sona alguna cosa i ja saben de lo que estem parlant. El projecte vol que, que en continuem parlant i vindrem i el presentarem les vegades que fa falta. Per tant, sí, evidentment, és una invitació directa, primer, als que poden fer alguna cosa, periodistes per la seva banda, però sobretot als que tenen algun tipus de poder per a poder incidir en la societat, i en tercer lloc també a totes i tots, perquè és el que, digui, és el que deia Amparo. Quan Amparo o a qualsevol eh, valencià que siga musulmà és agredit, jo és com si m'agradarin a mi, però siga Amparo o siga Isaac, que és de la comunitat jueva, o siga eh, la gent que no té papers, qualsevol agressió és una agressió contra tot el poble. I hem d'estar i això és el que volem. He, he portat Amparo, hem portat a Guillem, a Barcelona van portar al col·lectiu de gais i lesbianes, a Madrid van portar a la filla de Lucrecia Pérez i, al, i a, a, a altra gent que eh, havia sigut víctima per motius de racisme, perquè al final te n'adones que mm, ens toquen a un i ens toquen a tots, perquè al final te n'adones que si no estem junts en això si cadascú va defensant el seu segment i no tenim una mirada holística que ens agrupe a tots i que ens, eh, ens encare cap a, cap a eixa, eixa bèstia negra que tenim davant, eh, doncs no farem res. I molt, jo, jo estic molt, estava molt convençut a l'hora de convidar Amparo. Jo estic molt preocupat per el tema de la xenofòbia, no són només les xifres que diu Amparo. Estic molt preocupat. I el que dius tu de les pintades, pues, és que estem vivint uns processos a mi m'assusta i, i mira que no vull comparar-ho eh, d'una manera tan bèstia, però no se'n recordeu de qui pintava els escaparates? No se'n recordeu qui pintava i qui obligava a portar unes etiquetes a determinada gent? Que no hem après res de la història. No... En Anglaterra estan pintant les cases dels refugiats de color roig. Les puertes. Vull dir, eh, és que no fa tant de temps i estem repetint, estem, està passant davant dels nostres nassos. I ara estem a temps de parar-ho. Quan va passar l'Holocaust, l'antisemitisme era transversal, era un sentiment general, no era només dels nazis, hi havia altra gent demòcrata que també pensava, sí, bueno, sí, és que és jueu, sí, clar, és capitalista, tal, no sé quantos, tal. Això és el que n'hi ha que neutralitzar. Jo estic espantat de la islamofòbia, he eh, portat tant paró perquè vull incidir en això, perquè estic preocupat de veure dins del meu cercle d'amistats y si está está comenzando a crecer. Y no m'agrada gens, Y me da por. y ¿Quieres decir algo? Un, detalle para que... Por empatía. Eh, Amparo ha contado lo de Torres de Alameda, eh, la mujer me llama a las 9 de la mañana que acababa de llegar la Guardia Civil el día 5 con un papel convocándola a juicio para el día 7. El 6 de, enero, ¿eh? De enero. El 6 era Reyes. Palabra de honor. A las 9 de la mañana se pone en contacto con ella, ella se pone en contacto conmigo y montamos un zafarrancho de combate fuera de Madrid, que es Torres de la Alameda, que está lejísimos, y la mujer llorando, ¿qué hago? No sé qué hacer. El Día de Reyes. Eso no es, eso, no es. Yo, que incluso uno decía, bueno, ¿es legal, no es legal? Te dicen, no, con 48 horas y tal. Pero es igual, si es legal, si no es legal, eso no se hace. Eso no se hace. Luego al final eh, hicimos escritos y demás, el mismo día la, eh, eh, a, la última hora del día 5 y nos personamos allí con la mujer y se ha aplazado el juicio, porque además está muy mal planteado. Casi la víctima era el agresor, que ese es otro dato. Generalmente los agresores tienden a denunciar a las víctimas y las víctimas que no saben muy bien por dónde ha venido el problema, pues mm, se ven eh, muy sorprendidas. Un matiz, delito de odio que nadie se confunda, no es un delito de sentimiento. Aquí no hablamos de sentimiento, es una denominación. Una denominación que además no viene del mundo jurídico. Se me ha olvidado antes de eh, plantearlo. esos son unos periodistas que en el año 85, a mediados de los 80, en Estados Unidos, con la eclosión de crímenes de odio racial, empiezan a utilizar ese término. Se habla también de delito de intolerancia, se habla tal, pero bueno, este es el que tiene más impacto. Y entonces hay un enroque de la sociedad civil, por eso la sociedad civil va tan delante, que es la que tira y la que coge una denominación, la hace suya y dice, bueno, pues esto es lo que queremos que se vaya eh, reconociendo. Para evitar que se banalice, porque el problema que hay aquí siempre es de banalización. La víctima, a la víctima se la ataca, no por lo que hace, sino por lo que es porque es musulmana, porque es negro, porque es homosexual. A lo mejor no ha hablado con nadie. Antes ha, ha comentado el caso de Fernando Bertolá. Fue otro caso donde estuve implicado personalmente. Fernando Bertolá no era inmigrante. Fernando Bertolá no era negro, no era judío, no era musulmán. Era un estudiante de cuarto de derecho que iba con sus notas porque había probado todas iba contento a su casa y se encuentra con un grupo neonazi de frente y como no se cambia de acera y él dice yo voy por mi derecha, muy respetuoso de las normas, el chico, el otro, ni harto ni perezoso, uno de ellos saca una navaja y le mete una puñalada en el corazón y lo mata. O sea, no hace falta eh, son personas en riesgo. No hace falta ser de un colectivo vulnerable, si es de un colectivo vulnerable, más todavía pero todos estamos en peligro. La víctima se le ataca no por lo que hace, sino por lo que son. Y ojo con la banalización. Yo eh, pido mucha empatía porque detrás, como ha dicho Guillén, detrás de cada caso que hay en el informe hay una tragedia, pero una tragedia que no se acaba ni siquiera con los años. Eso no lo ha dicho él, pero lo digo yo. Yo he conocido a muchas familias que además han generado unas consecuencias de enfermedades tremendas. Madres con tumores, que es difícil de decir, esto viene de ahí, pero, pero sí eh, ir a su casa y ver cómo tenían la habitación la última noche de que el crío estuvo allí y después lo mataron, o madres, como ellos han visto, en el acto de presentación, de un niño negro de 16 años, donde la madre se intenta suicidar cuatro veces, ¿eh? cuatro veces y una en la audiencia provincial. Dice, si la vida de un negro no vale nada, este es el concepto y lo entiende la víctima, si la vida de un negro no vale nada, aquí tienen dos por uno y va y se intenta suicidar y hay que agarrarla de los pies porque se tiraba al foso. En cuatro ocasiones, distintas situaciones, porque la familia luego lo lleva y tiene que soportar la humillación, el insulto. Guillén, jodete. Aitor Zabaleta, jodete. Pero ¿por qué tenemos que aguantar eso? ¿Por qué hay que aguantar eso? ¿Por qué no se actúa de oficio? Reivindicamos que se actúe de oficio. No es necesario que exista una ONG para hacer la denuncia. Hay una ley, pero hay una ley no solo penal, sino hay una ley, por ejemplo, en los campos de fútbol que se dicen barbaridades contra el racismo, la violencia, la intolerancia en el deporte. Hágase, intervenga, que las instituciones cumplan su deber, porque con nosotros están en un auténtico déficit y se lo vamos a recordar una y otra vez. Y os pedimos que nos ayudéis a recordárselo, porque es justicia para las víctimas, justicia para los colectivos y justicia para una sociedad que aspiramos simplemente, ya es difícil vivir, simplemente a no tener canallas de esta calaña que son capaces de matar y de hacer las barbaridades que hacen. Felicitaros por el, por y admitir que no, bueno, que anterior era una locura no recibir le de agresiones que no había en homicidio Eh, yo os animaría a fer bueno, desde dels incluso yo, que de ideología, problema en una mica, va va ser el caso de, de, de, del de final de Guillem Audió, no? Desde de izquierda independentista, desde el movimiento de el sentir en ese sentido eh, animar-nos perquè nosaltres contem entre nosaltres en els, en els nostres nuclis les agressions que patim després de cada manifestació, de cada trobada. En el meu cas, he patit dos agressions al carrer, en els meus 36 anys, arribar al col·lectiu i dir, i ara què faig? O sigui, no m'he passat res, no m'han no tret trencat res, però he arribat a casa tremolant els insultos, els cols que he rebut, millor. Eh, què podem fer en aquests casos? També, no? entre nosaltres doncs, ens recolzem en els col·lectius, però... I després eh, cridar l'atenció de, de com, com crida l'atenció de altres països i ve alguna manifestació a acompanyar-nos, com acaba la manifestació, acaba la trobada, acaba qualsevol concert d'aquesta ideologia, i, i has d'anar i dir sempre juntem dos, quatre o cinc persones, no te'n vagis sola per aquest carrer, ves en compte, eh, has d'estar connectant amb la teva família que ha arribat a casa no va a passar res, no? Potser ara ja som més majors i no, no, anem més tranquil·les, però no, com 18 anys, 19 anys, ara vas com més nada, no? si es de qualsevol manifestació, el 2 octubre, el 25 d'abril, et trobes esa sensación de por, no? Y bueno, animar-vos un poco a que recolliu aquestes de d'agressions que son moltes, moltes, com heu, como heu dit, i, i com ha dit eh, Guillem, la por no ens va durar y continuem ahí, no? Totes juntes i, y tal y tal. Eh, el, sobre les agressions, nosaltres, mm, mm, lo del mapa és que ens ha portat un any, 88 casos, la quantitat d'agressions que n'hi ha cada any eh, seria dedicar-se única i exclusivament a això. Però sí que existeix una eina que les recull, que és l'informe Raxen, que teniu així, que podeu recollir així si voleu, que a banda de recollir les agressions anuals, també té molt de material per a endinsar-se en aquest tema dels delictes i dels crims d'odi. I, bueno, doncs mira, igual algun dia sí que mos tirem a fer el tema de les d'això. Una altra cosa que se pot fer, eh, una de les coses que fa el moviment contra la intolerància és una oficina d'atenció a les víctimes. Està així en València també, i n'hi ha un telèfon gratuït i se pot cridar, i sobretot el que podem fer els altres, la gent, el que podem fer entre nosaltres és informar de que existís aquesta eina i animar a denunciar. Nosaltres sempre hem reivindicat que cal posar una denúncia, perquè tot allò que no se denuncia no ha passat i no existís. I l'agressor queda impune i ho tornarà a fer. No, a tu no t'ho tornarà a fer a la millor, però ho tornarà a fer al teu company o a, o a qui siga. I és molt important. És, jo entenc, perquè m'he trobat en molts casos de molts amics que han sigut agredits i no han volgut denunciar per diverses raons. Una, perquè desconfiança absoluta en les institucions. Dos, per... Eh, directament per por. Represàlia. Represàlia, per no voler eh, anar a judici amb un tio que li ha trencat la cara. I hem de ser conscients de les eines que tenim i així jo reivindic aquesta oficina que porta treballant molt de temps el moviment contra la intolerància i que és, està a la base de tothom, eh, reivindique també que existís una fiscalia de delictes d'odi així a València i que ha que donar-hi feina, n'hi ha que anar allí i n'hi ha que presentar-li els casos i, i, i, i estan disposats i estan formats, saben com enfrontar un cas així. És a dir, eines n'hi han, però ara falta que entre nosaltres sapiguem conduir a, a, a la gent del nostre entorn que tinga que hagi patit aquesta agressió i convèncer-la de que, per favor, és que la seva denúncia pot salvar una vida. És que l'agressor, a lo millor que t'ha pegat a tu dos bofetades, si i, tu no el denuncies, eh, al dia següent t'apunyala algú i el mata. I jo pense que eh, n'hi ha que eh, eh inculcar, i per molta desconfiança que te genere eh, els, els jutges, la policia, etc etc. N'hi ha que estar ahí perquè tot el que no se denuncia no ha passat. Jo, jo vull afegir una cosa respecte a això. Eh, ells han tingut bastanta batalla amb mi, perquè jo soc bastant escèptic amb totes aquestes coses, no? per, per aclarir una mica <clears throat> tot el tema de la denúncia, tot el tema de, de, de la justícia i tal. Jo penso que una de les coses importants d'això, pel que és útil, és també per evidenciar la, la manca de compromís i, i la manca de, no? la, la parcialitat de, de les institucions que va tot això. No? Venim, el dimarts vam fer la presentació a Barcelona i ens acompanyava la Laia Serra, que és una companya advocada, penalista, especialista en aquests temes, i la Laia deia ens falten més eines, però en tenim moltes. Tenim moltes eines, el problema és que l'Estat té una perspectiva ideològica, no? la judic, dintre la judicatura i dintre l'Estat hi ha instal·lada una perspectiva ideològica, tots sabem d'on venim, no cal recordar-ho ara, que fa que no es, no, no siguin efectives ni es posin en marxa totes, aquests, totes aquestes eines o tots aquests mecanismes per, per condemnar o per perseguir aquest tipus de delictes. No? Eh, el tema de la denúncia per mi és important, entenc que és important també perquè precisament denunciant es pot evidenciar això. És a dir, eh, si la persona no surt condemnada o si la condemna és irrisòria, eh, s'evidencia el problema que hi ha dintre de la judicatura d'alguna manera i, i, i s'evidencia que no s'estan posant des de l'Estat les eines necessàries per fer tot això. No? Aleshores, per mi és una, és una arma de doble fil, o sigui, és una denúncia en tant que una denúncia judicial, amb seu judicial, però també és una denúncia a nivell social, de mirin, nosaltres estem fent això, a mi m'ha passat això, estic presentant aquesta denúncia per uns fets i no s'està donant solucions i s'està donant la resposta que toca. No? Aleshores, eh, crec, que, crec que és important fer-ho també per, per, aquesta, per aquesta banda jo crec que el, el terme odi és bastant complex, però jo porto a una reflexió quan un estat, per exemple, com l'espanyol, ha d'atendre una quantitat de, de refugiats, no de mica, dir, desemparats o algo diferent, i adopta una, una postura indiferent, doncs, rebutjant de 40 en lloc de 16.000, entre letres, no està fent ja un cultiu de l'odi social. Si quan un estat com l'alemà ara està posant, també, imagina't, la mateixa dreta alemana està passant a la Merkel i anant a remolque dels grups feixistes, d'alguna manera, si no està incrementant d'alguna manera l'odi. És dir, que greu és l'odi cultivat en un estat perquè es multiplica per 30.000 o per, per l'infinit. És, un dels problemes greus que tenim a nivell de... És molt important, com dia Miquel, el tipus que l'home pensa, no? però que pensa en positiu, per favor. Totalment. Un tema curiós que volia anomenar és el tema que hi ha gent que, per exemple, ha rebut tirades de telèfon de gent amenaçant, és a dir, no directament amenaçant. El més difícil és que, per exemple, eh, hi ha un cas que, que me van contar, hi ha un que li van tocar per telèfon i li van dir, li van dir des de la conversació, mira, sóc d'un grup ultra, d'un un partit ultra, tal, no vaig a dir quin partit és, I queremos hablar contigo. I claro, això no és ninguna agressió, ni és ningú insult, però què és el que passa? Que a l'altra persona li quedes una font. L'altra persona això eh, ho té molt difícil per denunciar. Per què? Perquè li ha dit que és el partit tal, com qui li diu que és el partit, no sé. Sí, jo no. Eh, sí, Uh -huh. no. I claro, això eh, el alto persona no te, no te, no te insulta, ni te amenaça de mort, ni te diu que agredite, però això és el que passa. Que no més sentit de, de quin partit és o de quin grup és i de que ja sap el teu telèfon i ja te té localitzat, això crea una por. Això és molt difícil de denunciar. Per què? Perquè no t'ha insultat ni t'ha agredit i segurament hi haurà més de dues o tres persones que els ha passat. Eh, és una pràctica habitual Sí, es una práctica habitual. A mí me la han hecho. Y, es difícil porque a veces incluso te ponen eh, teléfono oculto y realmente que vas a denunciar. Pero te dicen eso, soy de tal partido, no voy a decir eh, el nombre, pero voy a decir el eslogan, fíjate si lo tengo claro. Nación, raza y socialismo, buscarlo en internet y sale. ¿Vale? Eso... ¿eh? Que ahora mismo algunos de estos están en el Blanquerna, sentados. Lo hacen, lo hacen para marcarnos, para marcarnos, para decir, te tenemos controlado. Y además suelen decir el domicilio, te hablan de tu familia. A mí me mandaron hasta la foto de mi perra. Bueno, hay que tener temple. Yo creo que lo importante para la gente que es hostigada, hay un nivel, si se pudiera demostrar, de hostilidad, eso ya también está introducido en el 510 del Código Penal, eh, lo más importante es que la gente no esté sola, que haya buenas redes de solidaridad. Lo peor que le puede pasar a una víctima es la soledad. Entonces es muy importante las redes. A, a nosaltres no se, se les han fet de totes les maneres i de tots els colors. Però una, una que ens cridarà moltíssim l'atenció és que a una cunyada nostra li pegaren una solemne palissa. No aconseguir veure qui era i li donaren recordos a la família política. perquè te vagis enterant que si te, que, li estem fent a algú que pràcticament no té res que veure amb tu, perquè és, és família política acostumen a acollonar a la gent en, en missatges mm, de segona influència, eh, perquè te vagis preparant. O simplement perquè te passes el dia pensant eh, que, que, que estan ahí, mm? perquè ells te volen eh, sempre pendent de, de, de la seva amenaça. Perquè aquest tipus, tipus de coses, eh, per exemple, no, eh, pasa la que no está ninguna, ningún partido político ni ninguna sanción, sobre todo. Uh -huh. de, contra de que està en partits polítics y que sí, sí. milita ideológicamente. Da igual, da igual. Sí, sí, sí. Pasó por delante de ellos. Yo, en estos casos eh, me recomendaría denunciar, para que se archive la denuncia, hay consta, es el temor a, grupo que es calificado o se sabe que son violentos, que son amenazas y que s'amicides, porque si més avant reps una de este grupo y tal, podràs acreditar que anteriormente eh, encara que s'han arxivat les pues por eh, alguna forma eh, pues, pues, ha tingut un acosament, una un assetjament inhumà. I és y es importante al a la guardia y no a la policía que igual el que no está, pues yo sí que recomendaría que es el temor, el temor fundamental de una persona es se posibilidad de afrontar para que Sí, se hace falta. luego voy a una institución europea que se investigando, una denuncia, que está investigando la inoperancia de, las instituciones de la estatua en el tema de la secrecions. No se podría fijar alguna denuncia? No, vamos a ver las instituciones europeas tendrían que investigar al conjunto de lo que está cayendo en Grecia o lo que está cayendo en Alemania o lo que está cayendo en muchos sitios. Se avanza lentamente. La responsabilidad de, en concreto, las instituciones europeas ha sido no tomar una decisión legal hasta 2004, 2004, ¿eh? 2004, que aparece la decisión marco de derecho penal contra el racismo y la xenofobia. A partir de ahí, eso exige ¿eh? que se modifiquen los, los códigos penales respectivos. Pero yo te puedo decir, porque hablé con él, con un diputado laborista muy importante, Glyn Ford, que coordinó el informe a finales de los 80, donde anunciaban todo esto que está pasando y proponían 77 medidas y solo se aplicó una. Una. ¿Sabéis cuál? Una declaración conjunta en contra de la emergencia del neonazismo, el racismo, la xenofobia, la intolerancia. Una declaración institucional. Es decir, que lo mismo que criticamos las instituciones de aquí, hay que criticar las europeas. ¿eh? Esto está pasando porque se ha mirado para otro lado y se ha dejado creer, crecer. Ahora, es verdad que por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está sacando unas sentencias, por ejemplo, una reciente del mes de septiembre, donde se plantea todo el tema de los delitos de odio y los indicios, los indicadores, los elementos que pueden servir para acreditar un crimen de odio, los recoge, los recoge el, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y esos indicios, yo te puedo decir, porque hemos estado, o sea, la sociedad civil ha tenido una aportación espectacular porque los hemos ido diciendo, lo mismo que lo estáis diciendo aquí en las reuniones, lo hemos ido diciendo en las reuniones de la OSCE, del Consejo de Europa, etc. Y al final todo eso ha cristalizado y ha cristalizado en una sentencia que la podéis ver, por ejemplo, buscáis el último cuaderno de análisis nuestro que la reproducimos. Y es, eh, sinceramente, mm, muy importante. Yo lo que creo es que lo que hay que reprocharles es la falta de vigor, la falta de eficacia, la lentitud porque eso se traduce en muertos. No es normal que una célula neonazi terrorista matara a 11 personas, 10 inmigrantes y un policía municipal, y la Merkel se echara las manos a la cabeza diciendo cómo es posible que no hemos detectado su existencia. Supuso eh, dimisiones de los servicios de inteligencia. No es normal lo de Breivik, 77 muertos. 76 muertos, en Oslo, en Utoya. Bueno, ahora encima dice que se siente maltratado en, prisión. Lo dijo ayer antes de ayer. Lo que sí os puedo decir es que en ninguna circunstancia la hemos dejado pasar por alto, incluso lo de Breivik y la matanza de Utoya. Arrancamos a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que el 22 de julio fuera el Día Europeo de la Víctima de los Crímenes de Odio, que es una invitación a que todo el mundo no olvide esa fecha y socialicemos nuestro dolor colectivamente. Y eh, desde luego las instituciones, por ejemplo, el caso de la Operación Panzer, mm, que nadie piense que nos vamos a quedar quietos. Podemos perder en los tribunales, pero la lucha va a continuar. A lo mejor no judicialmente, pero sí políticamente. Aquí se ha mencionado en varias ocasiones no nos vamos a rendir. ¿eh? Y esto va a resonar allá donde tenga que resonar. Y estoy hablando no solo de instituciones europeas, estoy hablando de Naciones Unidas, del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, etcétera. Yo creo que es un tema, una organización grave. ha habido la sentencia, no entro en valorarla, si entro en valorar el daño que nos han hecho las organizaciones, y aquí hay compañeros que estaban en la acusación popular, no se nos puede meter unas costas de 42.000 euros, como nos han metido, es infame. Es, una vergüenza para, la democracia, por mucho que digan que eso es lo legal, y incluso yo creo que pone en cuestión la tutela judicial, pero eso es una opinión. porque claro, ahora la gente va a decir, hostia, si meternos a pleitear, meternos en un juicio, nos va a suponer estas costas, pues a lo mejor hay que pensárselo. ¿eh? Bueno, pues yo creo que la lucha va a continuar por otros medios, pero ni un paso atrás ni para coger carrerilla. anunciava que la policia local de València anava a fer una formació específica en delictes d'odi, no? que és una cosa a celebrar, lògicament, perquè és una de les primeres policies locals no? de l'Estat que va fer aquesta formació. Però per altra banda, eh, també eh, sembla que quan interfereixen altres, altres eixos, com per exemple l'eix eh, de classe o l'eix eh, econòmic i social, com és el cas de treballar, el periodista Sergi Darín està documentant quasi, quasi setmanalment casos d'assetjament a, famílies d'ètnia xetana, famílies roma, que estan en el vivint i se'ls està assetjant per motius a vegades, eh, no sé, eh, a vegades estèrils, no? Aquesta qüestió pesa i és com i, i, i sempre s'enllaça el tema de la gentrificació del Cabanyà, que podem estar ja de que pot haver una, un cuidament i serà per, deixar, serà per qüestions també que, que van, a, van, a, van a actuar no? Tot en aquesta qüestió de i sobretot en col·lectius molt específics no? de com anem a conjugar com anem a, eh, la, la mà estesa no? a Sandra Gómez si realment vigila que la seva policia sigui de les primeres en això, però per altra banda eh, que estigui com, com la, la vista rosa, no? no aplica els mateixos criteris quan, quan es tracta de la No, e, evidentment, evidentment tot està per fer. I a veure, la societat civil, que som tots nosaltres, li anem a exigir als poders públics, anem a aplaudir les coses que passen bé i les coses que, no, que, no, que creiem que no estiguen bé, doncs les s'han de dir. I, i així que, mm, vamos, evidentment, jo pense que este cicle polític actual, doncs, d'alguna manera, doncs sí que és molt més receptiu que, que el que teníem abans i jo el que convidaria és a que aquestes coses se parlaren amb naturalitat i ho parlarem i, i se ficaren damunt de la taula sense vergonya, sense mals rotllos i sense històries vull dir que se parlen les coses i entre tots intentem millorar aquestes situacions per que estirem tots, cadascú des d'on de, puga. Jo, com a, jo així l'he tirat de les orelles a, a, a, a tot el món <laughs> i l'hem tirat mil vegades i jo penso que és la nostra tasca també com a com a sociedad civil, no? i per això i també la tasca de polítics, evidentemente ...es escoltar a la sociedad... ...y prendre nota ...y las cosas que se pueden mejorar, millorar ...yo en ese sentido... celebre que se denuncie qualsevol tipus d'abús i qualsevol tipus de discriminació, ...venga des de la sociedad... o venga desde las instituciones. Yo vivo una situación similar en eh, Lavapiés. Hay otro ayuntamiento, otros políticos, otros responsables pero también hay actuaciones municipales que son de la policía que son abusivas. Al final, eh, ¿cuál es el mensaje? Pues que la sociedad civil tiene que seguir existiendo, tiene que seguir reivindicando, tiene que seguir señalando dónde están los abusos y el día que la sociedad civil no exista, ese día el golpe a la democracia ¿eh? habrá sido tremendo, habrá sido tremendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? pues seguir en nuestra línea y que al que le eh, toque o hayamos decidido que gobierne, pues que nos escuche y si no se nos escucha de una manera, pues nos escuchará de otra, pero la lucha tiene que continuar, la sociedad civil tiene que estar viva i fuerte. Eh, M'ha recordat molt el que, el que comentaves, el que està passant a, actualment a Barcelona, no? amb el govern municipal de Barcelona en Comú, amb la de Colau d'alcaldessa i tal, no? i tot el que estem veient els últims mesos amb el tema dels manters i de, de, les intervencions, bueno, de les intervencions policials que estaven contra els manters, del desplegament del macrooperatiu que estaven que va haver-hi durant uns mesos a la zona del port perquè no, no poguessin treballar. No? Aleshores, eh, nosaltres bueno, parlo de nosaltres a Barcelona, jo soc, bueno, jo soc periodista d'un mitjà de comunicació que és la directa i, i participo de diferents moviments socials i nosaltres ho, ho hem tingut molt clar a, a Barcelona, de moment crec que està molt clar. Eh, recolzament amb l'Ajuntament i amb els polítics, els nous polítics i, i polítiques amb tot el que faci falta. Eh, ara, beligerància amb les coses que no estem d'acord, sempre en tot moment. Vull dir, el dia que perdem la crítica eh, estarem mortes. I aleshores, per, per nosaltres, la clau està sent una mica aquesta. Eh, eh, ells, cadascú juga el seu paper, cadascú juga el seu rol, ells tenen un... O sigui, òbviament, de vegades la realitat és molt més complexa del que sembla, no? No és tan fàcil quan estàs a les institucions, probablement, de canviar di, di, determinades dinàmiques i són molts factors els que, els que interactuen, no només Mm, per l'esquerra, sinó hi ha molts factors per la dreta també, hi ha molts factors, eh, hi ha molta pressió mediàtica i moltes coses, com està passant a Barcelona amb la Vanguardia, per exemple, eh, però, però bueno, eh, s'ha de ser beligerant, beligerant d'una forma constructiva, entenem també nosaltres, no? és a dir, tampoc eh, anirem ara a debilitar el que pot ser el nostre aliat, no? eh, sinó que intentarem no? ser crítics i, i des, de, des de la nostra parcel·la no? doncs facilitar una mica que, que, que totes aquestes dinàmiques puguin canviar. No? Bueno, pues en definitiva, de lo que se trata es de que la lluita continua, hem de, hem de resistir, les pressions d'interessos eh, són molt grans i nosaltres representem uns interessos molt concrets i, per tant, eh, eh, suposa que són la majoria i la majoria es mobilitza i tomba governs i males polítiques. Estareu d'acord amb mi, no? Mm -hmm. Alguna eh, coseta més? Doncs, si no hi ha cap altra aportació, donar-vos moltíssimes gràcies a tots i tots per haver-nos aguantat així durant una estoneta, per haver-vos interessat per aquest tema i convidar-vos a que continueu eh, aprofundint en aquests temes, que li presteu atenció i que no res, que així estem per a lo que faça falta. Així que gràcies i a continuar. hay material ahí. Hay, hay material en la puerta sobre víctimas, coger lo que queráis. Si alguno quiere un informe, pues lo tenéis aquí.